Jere, jy is soos een herder vir die kinders, jy sorg vir alle kinders soos een herder sy skape oppas. Jy leie kinders, oor alles in die wereld eers, jy luister toch nou na ons. Grijp nou in, help ons uit ons problemen uit. Wijs vir die kinders is sterk die rechtig is. Kom help ons, laat dit weer met ons goed gaan. Red ons, God, Jere, groot God, jy is die groot bevelvoerder oor alles en almal. Hoe lang gaan u nog kwaad bly? U doen niks as u kinders by hulp vra nie. U het ons baie zwaar laat kry. Ons het ons oor uitgehaal oor die zwaar kry wat u oor ons laat kom het. Ons is soos bal wat rondgeskop word hier allemaal rondom ons. Mensen baklei met ons, daar die spul wat niks van ons hou nie, lag ons uit. Almachtige God, U is die groot bevelvoerder, sit ons toch weer op die windpad. Help ons, laat dit weer met ons goed gaan. Die Israëlieten was soos een wingeerplankie, die het hulle in Egypte uit die grond getrek. Die het al die vreemdes weggejaag van die plek af waar hulle wou kom oorplant. Die het die grond uitgekies en goed voorbereid. Die plankie het stevig begin groei, gauw gauw was die hele land toegerank. So dag het dit gegroei dat dit skade wees oor die hoge berde gegooi het. Dit was zelfs groter als die reese bome wat daar gestaan het. Die nieuwe plant het van die Middellandse seder tot bij de Efraat rivier gestrek. Die Heerese kinders het die beloofde land volgemaak. Maar hoekom het die veiligheidsmuur rondom de volk wat afbreek? Almal wat daar voorbij loop, het nou die drijven afgesteel. Die diewe en skirke het alles kom opvreed. Balde dieren het alles wat oorgeblij het, kaal geblik. God, hy is die groot bevelvoerder. Kom help ons, zorg uit die hemelse blijplek voor ons, ons is even meer plant, kry ons weer jammer, en zorg weer voor ons. Beskerm die plant wat u met zoveel so zorg verdrietel het. U het dit met speciale aandag groot gemaakt. Uw plant is aan die brand gesteek. Het is uitgekap, hulle het dit soos onkruid uitgeree, laat hulle nou te gronde gaan. Zorg nou asseblief weer voor die mensen wat u gekies het om aan u te behoor. U het hulle allemaal as uw eie kinders groot gemaakt. As u dit doen, zal ons u dienen. Ons zal niet weer van die weg nie, help ons om weer voluit te leven, dan zal onze prijs indien. Heere, U is die God wat die groot bevelvoerder is, zet ons weer op die windpad. Help ons, kom toch om ons te redden.